وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Na haya maisha ya dunia si chochote ila ni pumbao na mchezo. Na nyumba ya akhera ndiyo maisha hasa. Laiti wangalikuwa wanajua. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Na wanapopanda katika merikebu humomba Mwenyezi Mungu kwa kumsafia utiifu. Lakini anapowavua wakafika nchi kavu mara wanamshirikisha. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون Wapate kuyakanya tuliyowapa na wajistareheshe lakini watakuja jua awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhaffafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun je awaoni ya kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani na hali watu wengine wananyakuliwa kote kwa majirani zao je wanaamini upotovu na neema za Mwenyezi Mungu wanazikataa. man adlamu mimman iftara ala Allah kadhiban au kadhaba bilhaqqi lamma jaa alaysa fi jahannama mathwan lilkafirin, na nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu au anayekanusha haki inapomjia? Je, si katika jahannam ndiyo yatakuwa makazi ya makafiri walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin na wanaofanya juhudi kwa ajili yetu sisi tutawaongoa kwenye njia zetu na hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na watu wema Allahu akbar Allah الله أكبر لا إله إلا الله Na haya maisha ya duniani si chochote ila ni starehe ya muda wenye ukomo. Wanapumbazika walioghafilika kama wanavyopumbazika watoto wadogo na wanacheza kwa muda fulani na kisha wanatawanyika. Na hakika makazi ya akhera ndiyo makazi ya maisha ya kweli yaliyokamilika yenye kudumu. Na kweli hizi ni zenye kuthibiti, wangelizitambua hawa lau kuwa ni watu wa kutambua vilivyo. Hao kwa sifika kwa ushirikina, wakipanda vyombo vya baharini na wakapata kidogo katika vitisho vyake, humwelekea Mwenyezi Mungu kwa kumwomba kwa ikhlasi ili waondole madhara na kisha waokoa akawafikisha nchi mara ukimbilia kurejea kwenye ushirikina. Ili wapate kuzikanya neema tulizowapa na wapate kunafika kwa yale yanayoridhiana na pumbao lao katika maisha haya. Basi watakuja aliwa matokeo ya ukafiri pale watapoiona adhabu iliyochungu. Makafiri wa maka wameingia upofu, hawazioni neema za Mwenyezi Mungu alizowamiminia wala hawaoni kwamba hakika sisi tumeufanya mji wao kuwa umehifadhika, haushambuliwi wala hauvamiwi mtakatifu. Watu wake hawatekwi nyara wala ndani yake havitokee vita. Na hali kote jirani zao watu wananyakuliwa, hao wamepofuka wazioni neema hizi. Basi wanasadiki yasiyo na asili yoyote na wanamkanusha Muhammad na yote aliyoyaleta. Na hapana aliyedhulumu zaidi kuliko yule anayemsingizia Mwenyezi Mungu jambo ambalo hakulitolea sharia au anaikadhibisha dini ya haki inapomfikiria. Hakika katika jahannamu ndiko kwenye makazi ya watu hawa madhalimu makafiri. Na wale waliofanya ukomo wa juhudi zao na wakastahamili mashaka kwa sababu ya kuinusuru dini yetu. na shaka tutawazidishia kuongoa kuendea kheri na haki. Na hakika Mwenyezi Mungu bila shaka yu pamoja na wale wanaofanya vizuri vitendo vyao, atawasaidia na atawanusuru na Mwenyezi Mungu ni mjuzi kuliko wote.